Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Dumnezeul oștirilor cerești, pline sunt cerurile și pământul de mărirea ta. Osadna, osadna, osadna, în înaltul cerului, o sadna, o sadna, în înalătură cerului, Bine este cuvântat cel care vine în numele Domnului. Osatna, o osatna, în înalătură cerului.